บุ๊กทูสี่สิบสี่ยอนจูยมไปเที่ยวกลางคืนยอรโน夜の外出ที่นี่มีดิสโกเทกไหมこの辺にディスコはありますかที่นี่มีไนท์คลับไหม この辺にナイトクラブはありますかこの辺に飲み屋はありますかเย็นนี้ที่โรงละครมีอะไร今夜は劇場では何をやっていますかเย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร今夜は映画館で何をやっていますか เย็นนี้โทรทัศน์มีอะไรดู今夜テレビでは何をやっていますかยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับ劇場のチケットはまだありますかยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับ映画のチケットはまだありますかยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับ サッカーの試合のチケットはまだありますかผมต้องกา一番後ろの席がいいです。ポンต้องการนั่真ん中あたりの席がいいです。ポンต้องการนั一番前の席がいいです。 คุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหม何かおすすめはありますかการแสดงเริ่มเมื่อไหร่開演は何時ですかคุณช่วยซื้อบัตรให้ผมได้ไหมチケットを一枚用意してもらえますかแถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม近くにゴルフ場はありますか แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม近くにテニスコートはありますかแถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม近くにプールはありますか